Deilos cunegos cae drutomos. Leontos tis cunegos icne epes Drutomon de eroteesas ei eiden icne leontos cae pu coitasdei efe. Cae auton ton leonta soi eede deixo. Hode, ochriasas ec tu phobu, cae tus odontas sum cruon Ich ne monas de to, uchi auton ton leonta. Hoti tus thraseis cae deilus ho mythos elengei, tus tolmerus entois logois, cae uc entois ergois.